إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mpasuaji mbegu na kokwa zikachipua. Humtoa aliye hai kutoka maiti, naye ni mtoaji maiti kutokana na aliye hai. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu. Basi vipi mnageuzwa? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم Ndiye anayepambazua mwangaza wa asubuhi na ameufanya usiku kwa mapumziko na utulivu na jua na mwezi kwenda kwa hisabu. Hayo ndiyo makadirio ya aliyetukuka mwenye nguvu mwenye ujuzi. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi al barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Na yeye ndiye aliyekuwekeni nyota ili muongoke kwazo katika kiza cha bara na bahari. Hakika tumezichambua ishara hizi kwa watu wanaojua. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون Na yeye ndiye aliyekuzalisheni kutokana na nafsi moja.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 yanapozaa na yakawiva hakika katika hayo pana ishara kwa watu wanaoamini waja'alu lillahi shuraka aljinn wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighayri ilm سبحانه وتعالى عما يصفون Bado wamemfanyia Mwenyezi Mungu majini kuwa washirika wake na hali yeye ndiye aliyewaumba na wakamzulia bila ujuzi wowote kuwa ana wana wa kiume na wa kike subhanahu ametakasika na ametukuka juu ya hayo wanayobandikiza nayo Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hakika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu kufufua na kuwa ni yeye pekee anayestahiki kuabudiwa na kufufua kwake watu kutoka makaburini zimeenea na zimo za namna mbalimbali. Kwa nini yeye peke yake ndiye anaipasua mbegu ukachipua mmea na ni yeye ndiye anaipasua kokwa ukatokeza mti. Na hivyo humfufua aliye hai kutokana na kisichokuwa hai kama mtu kutokana na udongo na akatoa kisichokuwa hai kutokana na kilicho hai kama maziwa kutokana na mnyama. Huyo muweza mtukufu ndiye Mungu wa haki. Basi kisiwepo kitu cha kukugeuzeni mkaacha kumwabudu yeye mkaviabudu vinginevyo. Imeunganishwa aya hii ya kupasua mbegu na kokwa na aya ya kupambazua asubuhi ambayo inaashiria kuwepo mwangaza na kiza na ya kwamba mwangaza umeshikamana kwa nguvu na kukua kwa mimea na miti. Hayo ni kwa kuwa mbegu na kokwa baada ya kuchipua zinahitajia chakula na chakula hichi kinatokana na mbolea maalum kutokana na ardhi na pia kutokana na mwangaza wa jua. Kwa hivyo mizizi yao inakwenda chini kutafuta chakula cha ardhi na vigogo vyake na matawi inapata chakula kutokana na mwako wa jua ambalo ndilo linachomoza asubuhi. Ni yeye ndiye anayetoa mwangaza wa mchana kutokana na giza, giza la asubuhi ili vilivyo hai viende kupata njia za maisha yao. Na akaufanya usiku uwe ni wa mapumziko ya mwili na roho, na akaufanya mwendo wa jua na mwezi uende kwa mpango mzuri kabisa, ili watu wajue nyakati za ibada zao na maisha yao. Huo ndio mpango uliofanywa kwa hikma, ndiyo tadbiri ya mwenye uwezo, mwenye kumiliki ulimwengu, mwenye kukusanya kila kitu katika ujuzi wake. Yeye ndiye aliyekufanyieni nyota zikuongozeni kwa zilivyopangwa mfike mwendako. Nanyi mnakwenda kizani usiku, bara au baharini. Hakika sisi tumezibainisha dalili za rehma yetu na uwezo wetu kwa ajili ya watu ambao wanaonufaika kwa elimu. Yeye ndiye aliyekutoeni kwenye asli moja nayo ni baba wa watu wote Adam. Na Adam ametoka kwenye ardhi basi ardhi ndiyo kituo chenu muda wa uhai wenu na ndipo pahala pa kupaaga baada ya kufa kwenu na mkapotea chini yake. Na tumezibainisha dalili za uwezo wetu kwa watu wanaozingatia na kufahamu mambo yalivyo. Naye ndiye aniteremsha kutoka mawinguni maji ambayo kwayo akatoa kila namna ya mimea. Kuna mimea inayotoa majani laini kuwa ni mboga na tunatoa pia mimea ya kuzaa punje nyingi zimepandana wenyewe kwa wenyewe na kutokana na makole ya mitende na mashada ya mbeba tende wepesi kuzipata. Na pia tumetoa kutokana na maji mizabibu na zaituni na makomamanga. Katika hiyo yapo matunda yaliyofanana kwa sura na yasiyofanana kwa utamu na harufu na namna ya faida yake. Hebu yaangalieni kwa kupima na kuzingatia matunda yake inapozaa hiyo miti na matunda yanapoiva vipi yanapokomaa baada ya kupitia hali mbalimbali mbali. hakika katika haya zipo ishara kwa wanaoitafuta haki na wanaamini na kunyenyekea aya hii inafahamisha maana kwa elimu ya sayansi nayo ni kuwa maji husaidia mimea kuchipua mbegu iliyokaa tu haitaharaki husisimka kwa kupata maji ikaanza kumea. Ikafanya kazi yake ya uhai. Mimea tena hukua na kutoa majani yenye rangi ya kijani nayo ni mada inayoitwa chlorophyll. Hiyo chlorophyll ni lazima kuwapo kwa ajili ya kujenga chakula kwa msaada wa mwangaza wa jua na kuweza kukuza mmea na kutoa matunda na mbegu nyingine. Juu ya dalili hizi, makafiri wamewafanya malaika na mashaitani ni washirika wa Mwenyezi Mungu. Na hali yeye ndiye aliyewaumba hao. Haiwafalii kujua hayo, wakamwabudu asiyekuwa yeye, naye ndiye aliyewaumba malaika na mashaitani. Haitakikani wawaabudu hao nao wameumbwa kama wao. Na hawa makafiri wakambunia Mwenyezi Mungu wana Wakristo wakadai kuwa Masihi ni mwana wa Mungu. Na baadhi ya washirikina wa Kiarabu wakadai kuwa malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Na huo ni ujinga, kutokuwa na elimu. Mwenyezi Mungu mtukufu amepukana na hayo wanayomwambatisha naye subhana.